sună tobele mașinii Bubuie ca bomba În oglis de Lamborghini se vede mai bine stofa. Piele naturală se întinde mai bine coca Pielea ta bronzată, tu întinsă pe o sofa Tu ai un cor mic care arată ca un Porsche Sexy ca Ferrari de culoare roșie Tu ești un spectacol, eu te privesc de la loje Lasă-mă inima mea Ți-aș face test drive non-stop Spune-mi dacă pot tu mașina mea de curse, eu cel mai tare pilot Să te trag de volan, trag de volan pot Trag de volan, trag de volan pot Trag de volan, trag de volan pot Trag de volan, trag de volan pot mașină, por bagaj bomba Tipul de femeie bună, bună de agățat Tipul de colegă cu care aș fi prinzat Tipul de gagică pe care m-aș fi băgat Tu ai un cor mie care arată ca un Porsche Sexy ca Ferrari de culoare roșie Tu ești un spectacol, eu te privesc de la loje Lasă-mă inima mea Ți-aș face test drive, no tu mașina mea de curse Eu cel mai tare pilot Să te trag de volan, trag de volan pot Trag de volan, trag de volan pot Trag de volan, trag de volan pot Trag de volan, trag de volan pot Trag de volan, trag de volan pot Trag de volan, trag de volan pot Trag de volan, trag de volan pot Trag de volan, trag de volan pot Ferrari nouă, niciun Cadillac, nu, nu nu are nici serial, nu, nu Eu doar pe tine te plac Vino încoace că Ți-aș face test drive non-stop spune dacă pot tu mașina mea de curse Eu cel mai tare pilot Să te trag de volan, trag de volan pot Trag de volan, trag de volan pot Trag de volan, trag de volan pot Trag de volan, trag de volan pot